Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Elhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd Iz umdetel ahkama došli smo u, u kitabu Sijam u knjizi Posta ob, ili knjiga o postu Babu efdelu sijami wa gajrihi. Poglavlje o najboljoj vrsti posta i drugim vrstama posta. 191. hadis po redu. An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kal, od Abdullah ibn Umar da rekao, neha Resulullah sallallahu sallam an levisal. Zabranio Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam post koji se zove visal. Visal znači spajanje, spajanje više danja, dana uzastopno da se posti bez, bez iftara, bez mršenja, bez sehura, bez iftara. Kalu ja Rasulallah, inneke tu vasil. Pa su rekli Allahu poslaniće, ti uzastopno postiš nekoliko dana. Kale inni lestu ke hejetikum. A oni njima odgovorio, ja nisam poput vas inni ot'amu wa usqa. Ja budem nahranjen i napojen. To je tekst Alisa, tefkun alihi, lihi Muslim. Reva Ebu Hureyre, wa Aisha, wa Enes ibn Malik. A onda se e, prenosi od Ebu Hureyre, Aisha i Malika. E, a kod muslima, kaže, voli muslim, an ebi sejid hudri sljedeće stvari. Fe ejukum erade en juvasil, fel juvasil ile sehar. Pa kaže, ko od vas hoće da spaja post, kaže, neka spoji do sehura. Znači, nek se ne iftari, najdalje što može, nek spoji do sehura. <clears throat> Znači, ovdje što je spomenuo uh, Amlogani uh, spomenuo znači, da, od Ebu Hureyre, od zadnjeva dio hadisa, od Boreja Iše Enesa, to je mutefakun alihi, a u rivajat kod muslima od ide Hudrija. Ovaj zadnji dio hadisa. Pa ko od vas hoće da spaja post, uzasobno da posti, neka posti samo do sehura. Znači neka preskoči iftar do sehura. To je, to je smjernica od poslanika Salovancena. E, e, sad vidimo komentar hadisa. Znači hadis govori o tome e, da, znači osnova, ono, osnova da je šerija došao da je šerijat u osnovi e, lahak i jednostavan, odgovara ljudskoj prirodi, nema teškoće i napora u njemu, praktikovanju šerijskih propisa. Pa i ovaj prop se vraća na to. E, Allah Žešanu ne voli pretjerivanje. Ne voli pretjerivanje ni u kom smislu. Pretjerivanje, otežavanje propisa, koji nisu propi, onako propisani kako, kako, kako je došlo u osnovnim šarijetskim propisima. Pretjeravanje ni u smislu dodavanja da je nešto od vjere, a nije od vjere, ni obrodno u smislu odbacivanje od vjere što nije od vjere. A jedno i drugo imamo u praksi jedno i drugo imamo u praksi, imamo otežavanje, oni e, ljudi koji, koji sebe otežavaju islam na način e, jer ga pogrešno shvate, pogrešno shvate misli da je što više sebi oteža, što više učini sebi određene propise teškim, da je to, da je to veća nagrada. Što više stvari haram, misli da je to bolje i vrijednije. A nema dokaza da su određene stvari haram. Pa pretjeruju toj krajnosti. A, toga imamo u praksi. Često se vraća to na karakter ljudi. Da otežavaju sebi određene stvari. Smatrajući da u tome vrijednost i da u tome kvalitet i da je osoba koja više e, teže stvari, e, što teže svata, razumijeva i što je strožija u šarijatskim propisima, da ona, da ona bolje praktuje šarijat, što nije tačno. E, znači, ispravno je ono da se praktikuje od vjere ono na što ukazuju argumenti i dokazi. nije, nije ispravno da mi osobe dodajemo šerijat stvari koje nemamo argumenata za to. ono u čemu je Islam dao širine i prostora, to od Allaha Želešana, on nam je dao tome širinije. Znači, ne trebamo mi da dodajemo o sebe. Da mi e, pravimo kako hoće šarijete onako kako, kako to odgovara našoj pridu. Neko voli da je nešto olakšano, da je sve lagano, neko voli da je to sve strogo. E, takve stvari ne treba unoći šarijet. Bilo, bilo to strane učene osobe, bilo od, od, od, strane običnih muslimana. A ovaj hadis govori nešto u tom kontekstu. Znači, nije došao islam da bi patio naše duše, da bi nam bio, da bi patio naše ni duša, ni naša tijela. E, I to je došlo u Kuranskom laju kelifullahu nefsa ni lavu sa nikoga preko njegove mogućnosti. Znači, širijski propis odgovara ljudskoj prirodi. I osnova širijskih propisa da je u njima lahkoća i jednostavnost. Jer u lahkoći jednostavnosti je, kada, je, kada vjera zasnovana na lahkoći jednostavnosti, u njoj se može ustrajati. U njoj može živiš čitav život. I neće dotužiti takva vjera. Neće biti mrska i, i, ružna, da čovjek, da se e, stalno cijelo vrijeme nečemu posveti. Pa makar to bio i badet. I onda onda na tome, znači, mu dosadno, e, izgubi svoju suštinu e, i vrijednost i ljepotu za, e, za od onda kada čovjek s na vrijeme, znači, pošto je takva ljudska priroda, s vremena vrijeme se opusti, ima svoju porodcu, ima, ima, dozvoljeno da radi određene stvari koje su dozvoljene širijeske od hrane, odmora, hodanja, kretanja, komuniciranja, sve što je u granicama šerijata, a ima vrijeme kad se posvijeti ibadetu. Da je, da je, da je propisan stalno da budemo ibadetu, onda prvo to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda me stalno došlo da je najbolje čita život boratu i kafu, otiđu samo sam bude kafu, sam uči Kur'an, klanja a da je to najbolje. Međutim, nije tako. I to nije u prirodi, ljudskoj prirodi. Ljudskoj prirodi je baš ono kako je došlo, znači, da imaš dio za, za svoj nefs, za dunjaluk, a imaš dio koji posvećuješ islamu radelađe šanu, čisti ibadet, a ima ono da posveti, ti živiš od islama radelađe šanu. Tvoj borak na dunjaluku je iskušenje tebi da spokaš kakav si. A to ne znači da ne smiješ dati oduška sebi, e, svom tijelu, svojoj duši. E, odnosno eh, onako kako su došli šrijeski propisi, znači s vremena na vrijeme, kako, kako eh, vezano za, za, farzove namaze, za nafilu, s vremena na vrijeme klanjaš, s vremena na vrijeme postiš, s vremena na vrijeme obavljaš ovaj badet, onaj badet, znači to odgovara ljudskoj prirodi. A da se totalno tome posvetiš, znači to čovjek sam sebi oteža čovjek sam sebi oteža i onda dovede situaciju da onda totalno sve ostavi. I to imamo u praksi, imamo ljudi koji sebi otežaju vjeru i jedno se vrijeme posvijeti totalno, znači totalno posvijeti činjenjem određenih dobrih dijela i onda kad se zamori, puno se umori, onda naput sve to ostavi, okreni se na drugu stranu, kad ne može ovo ne ide ovako i pripiše u stvari da se ne može osoba držati praktiva vjeru onako kako on pogrešno shvatio, a ne u stvari kako islam jeste. A to u stvari, kako ovdje kaže Besam, eh, kaže od eh, pravjednosti eh, šerijata, vjeri sa kojom došao Allah Žešanu, koju je pojasnio poslanik sallallahu alim sallam, a to je znači da je ona, da ona prati uravnoteženost čovjekove prirode da, da dajemo Allahu ono što traže od nas od ibadeta, da, dajemo, da, ima vrijeme za to, da dajemo vremena i prostora svome nefsu, svojoj porodici, sve što treba, znači sve to se može ustaviti da se živi skladno. I zato zaista ovaj, gledajući, analizirajući onako sa strane kad analizirali, zaista ljudi koji godinama ustrojavaju, drže se vjeri na onom normalnom, ispravnom islamu, tumačenju vjeri, e, ovaj, takve ljude kad analiziramo vidimo da su i psihički i psihički zdravi ljudi psihički zdravlje u smislu da to odgovara njihovoj prirodi. Znači, pa, da, da, da, vidimo muslimana od 70. do 80. godine, ono je zdravu pamet, zdravo razmišljanje, zato što živi, znači, živi usklađeno onako kako šarija traži od njih. I dođe, dođe osoba 70. do 80. 90. godine, jako zdravo, pametno razmišljanje ima, ne živi neku devijaciju, da, da ima neke nakaradne vizije, tumačenja, gledanja na život, na okolnosti i tako dalje. Zato što se, znači, praktikuje uravnoteženo razumijevanje vjere onako kako došla u šerijatu. Svaka kraj krajnost, svaka krajnost znači devijacija. I zato nije slučajno došlo u propisima opisano e, devijacija Haridžija, e, koji nakaradno tumače šerijetske tekstove, u stvari Haridžije e, liče onima koji otežavaju sebi i šerijat. Znači, sužili su to na uski krug, usko razumijevanje. Ili ovako, si s nama ili nisi, ti si odmah, odmah helač, odmah si u džehennemu i gotova I, i tako je treba ubiti. Znači, to je, to je bolesno, to je bolesno razumijevanje. Kao što je druga krajnost, druga krajnost, e, murđizam, onaj, onaj džahmijski, a to je da osoba smatra da kaže, vjerujem Allah, on postoji neka sila, a onda živi svoj život, nema veze s vezom. I kao tu, on je vjernik, on da nije vjernik, on vjeruje. On vjeruje da postoji nešto, vjeruje u Boga, vjeruje u Boga. Kakav je Bog, sad traži on Bog, toga ne pita, a on vjeruje u Boga. Znači, to je ona duga krajnost od Haridža koji kaže, vjeruješ ovako kako sam ja shvatio, ako ne vjeruješ, nisi u mojoj skupini, nisi na, na, na miletu i vjeri i trebate se riješiti što prije. Prije nego oni tam pravi kafir. To su bolest, jedna i druga, jedno i drugo su krajnost. E, znači ovaj hadis govori, e, znači vidjet ćemo smjernicu hadisa, znači govori o tome da, znači, e, da je poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio uzastopni post, odnosno da je osnova kod čovjeka da znači kada posti da se iftari, da se hura, to je osnova, e, znači zna se kad se čini sehur noću pred, e, prije, prije zori, zna se kad se, kad se čini iftar, da je, to, da je to mustehab, da je jedno i drugo da je mustehab da se praktikuje, ako osoba ne bi praktikala znači upa, nije ušla u haram, osim što ide, ima ova mesela spajanje posta. A onda nastao problem tuž da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem činio E, visal, odnosno spajao nekoliko dana uzastopno postio, bez sehura, bez iftara. Pa su onda tu primijetili ashab, naravno, pratili šta on radio. I oni su nastojali da ga kopiraju u tome. Da ga slijedi u tome. A onda, znači, on kada je to primijetio, zabranio mi to. Pa je on njima pojasnio pojasnio e, da je to u stvari, htio da kaže da, da on nije poput ostalih ljudi, da on u stvari bude nahranjen i napojen. Ja nisam poput vas, e, ja budem nahranjen i napojen. Pojasnit ćemo doći na hadis poslije koji pojašnjava taj, e, te neke detalje, a govorit ćemo da razilažemo učenjaka oko tog pitanja. Oko tog pitanja kaže poslani sad, znači ja nisam poput vas, ja boravim noću, Eh, Ibni Abitu, eh, eh, znači ja boravim noću, provodim noć na jedan poseban način, pa malo ono nahrani i napoji me. Znači, i zato ima mogućnost i sposobnost da spajam post. A onda, znači, na osnovu ovog hadisa, na osnovu hadisa nastaje veliko razilaženje oko toga, propisa spajanja posta E, pa je poslanik sam u ovom rivajtu, dodatka rivajta rekao, ko već hoće da spaja post, neka spoji do sehura, znači nek se na iftar, preskoči iftar, a za sehur da, da učini sehur. I na osnovu toga je znači, došlo veliko razine među učenjacima kakav je propis ovog posta. Da li je dozvoljen, da je dozvoljen. E, uglavnom, poznata su, e, ima prvo, naveć bude ovdje razilaženje učenjaka oko toga šta znači ovo da je poslanik sallallahu alaihi bio hranjen i pojen. Kada je rekao, ini lestu kehejetikva, nisam poput vas, ini ot amu, ja budi nahranjen, budi napojen. Šta to znači? Kako budi nahranjen, napojen? Na, na dva poznata stava učenjaka. Prvi stav učenjaka je da je to hrana i pića hisijun. Znači, osjetilno, osjetilno jedenje i pijenje, znači fizičko jedenje i pijenje, jer tako došlo u hadisu, da bude, znači njemu, da je od njegovi, da je to bilo vrsta kerameta, njemu bude data hrana i piće, bude nahranjen i napojen. Bukvalno doslovno. Jer, jer tekst hadisa tako spominut. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje kaže da ne misli se da bukvalno doslovno da je bio nahranjen napojen, nego se misli nego se misli da u stvari da, da je riječ ovdje o užitku o užitku Eh, munađat, razgovora poslanika sa Allahom šalim sa Allahom Đelešanuhu, misli su o ibadetu, u spoznajama koje mu budu date, o, o, znači o znanju koje dobija od Allaha Đelešanuhu, o vjeri Islama, E, I e, znači ta značenja, e, znači ovdje misli se znači ono što mu dolazi od užitaka u njegovoj duši, poimanju, razumijevanju i znanja o vjeri koje, dolaze na njegovo srce i onih, te, širine i dubine koje ima, to je ono što je njega hranilo, pa nije imao potrebe za hranom i za pićem. Znači ima duhovnu hranu, koji, sa kojim se Allah, e, koji poslanik izražio da bude napojen nahranjen, znači duhovnom hranom koja mu daje snagu i moć da nema potrebe za fizičkom hranom. To je drugo domaćenje. I kažu, jer kaže, e, da je to u stvari bila bukva, da, da je to fizička bila hrana, da je to bila fizička, znači ovaj argument, e, šta je argument drugim učenjacima? Ovi kažu, pa, ovi kažu na prvom stavku, kaže da je, bilo, da je riječ o stvari bukvalno fizičkoj hrani, piću, kaže tek sad isto tako kaže, ja kaže biva nahranjen napojen, kažu, ja tu šta, sad ima filozofija kod toga, ovi kaže ne da je bilo riječ o tome da stvarno pojede i pojede, onda ne bi, onda ne bi bio visal, onda ne bi bio da je on spajao put, znači on bi rekao njima ja, ovaj, ja, vi ne vidite mene, ja jedim noć kad vas nema, jel? kad klanjam u pauzama, kad, a, kad radim neke ibadete, ja se najedim, napijem, tako dalje. Dođem, kerameti, donesem se, nije bitno kako, uglavnom, Allah jedno nahrani mi napoji. Znači, ja ne postim uošte, vi samo vi to ne znate. Ja najedim, najedim se i napijem se. A, po, znači, ne bi to uopšte zabranio njima da, da, da, da spajaju post, odnosno da, da, da, se ne iftare i da, da ne se huraju. I zaista to ima smisla, znači ovaj, ovaj argument njihov. Znači, ne bi njima rekao lestu kehejetiku, nisam ja poput vas. Što će reći, nisam poput vas ako on jedi i pije. Znači, jes poput vas, samo što oni nisu vidjeli kada on jedi i pije. E, tako da, ovo, znači, ovo drugo tumačenje e, ima smisla. I, a ono ima smisla i u praksi ovi znaju to ovi koji puno čitaju ova, i koji bave se istraživanjem nekim radom, kada se osoba nečemu posveti i na to se koncentriši, on izgubi osjećaj za hranu, njemu ne treba hrana i pića. On se, neka se nečemu posvetio, on može dugo vremena provesti da ga ne interesuje hrana i piće. Da može, znači, zaokupi se nekom stvar, neki, nekim stvarima koji se vraćaju na dušu, na duhovnu stvar i onda on ne razmišlja o hrani i Jedino ko gleda utakmice i televizor mora da je oni, oni mora, kokice, grickalice, čipsove, e, šta, ovaj, šta piće ili, ili koš, znači to mora da jede, znači to nije duhovno, gledate, onaj utakmice i slične stvari, znači to nije duhovno. Ali osoba kad se zaokupi nečim duhovni, o nečem o čemu razmišlja, iščitava, analizira i čitavom dušom je okupiran tome, znači on izgubi osjećaj, njegovo tijelo više nema potrebe za hranom, pićem fizičkim, jer se time posvetio. I to u praksi, znači to je, to je zaista potvrđeno u praksi. Kao što je potvrđena jedna druga druga stvar, a to je da osoba koja bude ranjena fizički, ozlijeđena tjelesno, ako je nečim drugim okupirana, psihički drugim okupirana, ne osjeća bol na tom mjestu. To pogotovo se zna ovi koji bili u ratu. Bude ranjen, metak prođe kroz njeg. Bude zasječena, bio rukama osjećena, noga. A on psihički zaokupljen, radi, i treba da završi, odradi posao koji radi. I on se posveti, radi dugo vremena, sat, dva, tri, pet, deset sati radi tu stvar. I ne osjeća bol i tijelo mu takvo reaguje kao da mu se nije to desilo. Čim završi svoju misiju, odradi posao, tek onda dobija reakciju na tome, mora direktno u bolnicu ili će umrijeti. Mora završiti, mora se sanirati to. Što? Zato što psiha ima takvu moć i snagu, kad osoba se preda nečemu posveti, organizam automatski Znači, odmah automatski djeluje na onu stvar što mu spriječava ga da se, čemu se psihički posvetio. I znači, e, amput, kao da vrši amputaciju tog mjesta da, da ne, ne smeta taj dio tijela, jer se posvetio ovim. To isto ovdje kaže, osoba koja se posvijeti nečemu duševnim, nečem, e, e, znači svoju dušu zaokupi nečem, svoju dušu, svoje znanje, inteligentno se okupira nečim, e, a, a, znači organizam automatski znači, zatvori tu, tu potrebu za hranu i za pićem jer to, to je sad sporedna stvar jer se on posvetio ovo nečemu i treba da odradi, u to je uronuo. E, znači, organizam ne osjeća potrebu za hranom pićem. Osim kad on završi to što je radio, istraživao, onda osjeti ogromnu glad i žetka ovaj, i mora to nadoknati organizmu da popije pojede. Znači, to u praksi potvrđeno. Znači, ovo tumačenje drugo i zaista ono ima smisla. I ono je ispravnije, bliže s koje strane. Jer ako uzmemo da je ono prvo tačno, onda to uopće nije visalo. I to je najjači argument. Znači, ako kažemo da je on jeo i pio bukvalno fizički, onda on nije spajao post. Onda nije spajao, on je radio, radio koji drugi stvar. Znači onda ne mogu argumentirati s njegovim, e, s njegovim spajanjem posta e, ako, on ako se on fizički iftario i pio. Dobro. A onda, znači to sta dva mišljenja po pitanju razumijevanja hadisa. A, e, po pitanju toga kakav je propis tog posta visala, odnosno spajanje posta. Da osoba posti više dana bez prestanka. Naravno, ovdje, ovaj, kažem, ovdje govorimo mesele, u praksi kod nas ljudi e, rijetko postoji jedan dan kamol da spoji, ali govorimo onako kakav je propis ovi, malo jači ovi što postoji više dana. Evo. Znate, ono, kod nas kad dođe ovi hadisi, osobu harim muslima hadisi, ono kaže, ne, ne smiješ učiti onaj hatmu da učiniš manje od tri dana, došlo hadis to, za nas, za nas hadisi onaj, bespredmetni, ono šta ti imaš skida za te hadise. Kojem došla zabrana da pročiš Kur'an manje od tri dana. Mislim, ono, kad slomio, na opački za tri dana, ko prouči manje od tri dana, to skeramete, jel? Ovaj, ali eto, došla je zabrana i to je došla pojašnjena tekstu hadisa zašto nije dozvoljeno da uči Kur'an E, prouči hatma za manje od tri dana, e, e, kaže Fejnehu lem jefka, onaj ko prouči Kur'an hatmu u manje od tri dana, kaže ne može ga razumjeti. Što znači? On može brzo učiti, ima nagradu za izgovaranje harfova, međutim ne može, ne može jer cilj šta? Cilj je učenje Kur'ana da razumijemo šta je u Kur'anu, a ne samo izgovaranje riječi, iako ima nagrada i za samo izgovaranje riječi kao i učenje Kur'ana i badet razumijevanje Kur'ana, razmišljanje što je došlo u Kur'anu, to je viši stepen od samog, samo izgovaranja e, kuranskih ajeta, tilaveta. Dobro. Znači, po ovom pitanju imaju, e, uglavnom, ona opće poznata tri stava učenjaka. Ovdje je naveo Dula Besam, prvi da je haram, spajanje posta visal, drugi da je mekruh, a treće je mišljenje da je dozvoljeno onaj koji je u mogućnosti da posti taj post. Oni koji su smatrali, ovaj prvi stav, oni koji su smatrali da je dozvoljeno e, da spajanje, e, da je dozvoljen spojeni post visal uz e, šart mogućnosti, na tom stavu je bio poznati asab Abdullah ibn Zubeir i neki od selefa ovog umeta, poput Abdurrahmana ibn Abi Nuajma, Ibrahima Tejmija, Ebol Dževza i drugih učenjaka. To je manja skupina učenjaka koji su bili na stavu od ashaba pa tabina pa nadalje, koji su bili na stavu da je dozvoljen visal onom koji je mogućnosti da ga posti. Šta im je dokaz? Šta im je tu osnovni dokaz? Šta je njima dokaz? A? Ne, ne, šta njima dokaz? Pa poslanik sam postio. On je imao mogućnost postio i ako njem bilo dozvoljeno, E, i nama, kad je on rekao nisam poput mene, znači onaj koji je, na stepen poput njega, da može, znači on može. E, oni koji zabranjuju, to su trojica imama. Stav oni koji zabranjuju, kažu da je haram, to su trojica imama mezheba. To je Ebu Hanife, Maliki, Šafija. Oni su stavu da nije dozvoljen spojeni post. A oni koji kažu uh, imamo četvrti stav ovdje, da njega spominemo ovdje, znači imamo četvrti stav učenjaka koji kažu e, da je dozvoljeno postiti do sehura. To dokazuju sa ovim zadnjim dijelom hadisa što je došlo. Četvrti stav. Znači ima prvi haram, drugi mekruh, treći dozvoljeno sam onaj koji je mogućnosti, a četvrti je dozvoljeno postit do sehura. I drži se teksta hadisa o kojim je došlo da je onaj ko hoće od vas neka posti do sehura. To je najdalje što bi, što bi trebalo da spoji. A to je stavi naš prenos od imama Ahmeda, Haka, ibn Mundira, ibn Huzeime iz e, skupine učenjaka iz Malikijskog mezheba iako je preče da se, da se ne posti, ali ako već neko hoće, znači e, da to e, e, da, da odgodi iftar do sehura, naravno, oni koji kažu da je mekruh, oni spajaju šta? Ove sve šarijaske argumente. Znači, je došla zabrana, pa poslanik sam sam radio, što znači sredina između toga da je to mekruh. Da nije poslanik samo kada je zabranio, nije mislio da je haram, da čovjek ima grijeh, nego da to treba ostati, da, da, da treba to izbjegavati. Šta je dokaz onima koji dozvoljavaju? Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio i ashabi su sa njim za njim posle dva dana. Pa kad on vidio da i oni postoji, rekao nemojte postiti. Kaže, to što on njima, e, kad su oni posli dva dana, on je njima, e, ta, to, ta dva dana koja su posli za njim, e, on je njima to dozvolio. Da bilo haram, ne bi im potvrdio to. Kaže, a to spremno se da iše radila, kaže, neha Rasulullah sallam anil visali rahmeten bihim. Kaže Iša radijallahu onda zabranio Allahu poslanik sallallahu sallam spojeni post rahmeten bihim, iz milosti prema njima. Znači, ne zato što je haram. E, što znači, kaže, također, kaže, e, e, poslanik sallallahu kaže, zabranio je e, noćni namaz, odnosno e, ostavio je noćni namaz da, da klanje u toku Ramazana, odnosno rama, teravih namaz, e, iz da im ne bude propisan, znači vid e, milosti prema njima. Znači vid milosti prema ashabima i zbog toga preso da ne bio propisan. Pa tako i ovaj post, znači rekao da ne posti, da ga ne slijedi u tome, da i ne bi otežao, da im se ne bi propisao. Znači govorimo ovdje o tumačenju, oni koji tumače ovaj stav. E, Uglavnom ovdje, znači, e, osoba koja, ovdje, šta još, šta još može dokazivati, oni kaže ovdje onaj koji, e, što, što je poslanik sam sporio spajanje posla, zbog toga što kaže, u osnovi preporučivao da se, da se iftari, da je požurca sa iftarom, da je mu stehav, da u tome e, da je bereket u sehur, koji ustaje na sehur, da ima u tome bereketa. Da onaj koji se provuči sa sehurom, da je mu stehab. jedno i drugo došlo vjerodostojnim hadisima. Ako je to došlo da je posticao na to, onda nije, nije, znači nije logično da, da, da dozvodi i postiče na, na suprotno od toga. E, to su njihovi neki argumenti i e, uglavnom, znači, osnovno je dokaz njima što je poslanik sa sam to uradio i što su sa njim skupina shaba to uradili, dok mi nije rekao nemoj to uraditi, upozorio na to. A doće hadis poslije toga pojašnjava jedan detalj oko toga, inšala. Šta su dokaze oni koji zabranjuju? Oni koji zabranjuju e, post, spojeni post, da e, kaže sam tekst riječi poslanika sallallahu alaihi sallam. Znači, sam u tekstu je došlo da je zabranio da im posti, a zabrana u stvaru kazuje da je haram. Zabrana je dokaz da je nešto da je haram. Kaže, a što se tiče toga što se od njega slijedi, kaže, e, to što se od njega slijedi, kaže, nije, nije, to dokaz da je on njima to dozvolio. Nije u tome što on dozvolio, jer on njih pustio, poslanik se je pustio od njih da postoji za njim. I onda, onda se vidio mlađak i završen Ramazan, dućan taj hadis. Kaže da je bilo još a, onaj, kaže poslanik sada kaže da je još, da je još bio produžen Ramazan, još pa vam da je otežao stvari, ukor njima. Kad se već hoćete, evo sad ću vam još, sad ćete poslije još 5-10 dana, ako već slijedite mu tome. E, u, stvari, u htio da ih ukori time. Dobro. E, <clears throat> Uglavnom, e, njihov znači, osnovni argument je ovdje, znači ta zabrana koja je došla, ona je zabrana, zabrana koja kazuje da je haram i da je to bila vrsta ukora. E, naravno, mudrost te zabrane, kaže, vraća se zbog toga e, a, što u tome šteta, jel? Nanosi određenu štetu sebi sa tim postom. E, e, od misli se ovdje fizički osoba koja poslije toliko, toliko, nekoliko dana uzastopno, ona znači nije, e, nije fizički nemoguće da bude aktivna za, za, za obični dunjalučki život. Ni psihički, ni fizički. Znači opterećuje se nečim, onda nekim ibadetom, onda ono, zbog, zbog tog ibadeta ide to na uštrb običnog ljudskog života. I zbog toga znači nije. Pa kaže Aisha radijalahu neha anil vesali rahmete bi, kaže zabranio im je spojeni post iz milosti prema njima. Pa kaže, e, da li to, te njene riječi dokazuju da nije bilo haram, e, kaže, to nije, e, kaže, to nije, znači, nije dokaz to što ona rekla. Znači, može biti milost, milost prema njima u tome da je zabranio nešto. Ne smijete to raditi, a pozadno je toga što je poslanik sa bio milosti prema njima. Znači, rahmet i, i znači, rahmet, milost prema, prema ashabima, zbog određenih profesija ili umetu nakon njega, to ne znači da, da je to dozvoljeno može određen propis biti e, zbog rahmeta i milosti, a da on bude zabranjen da to radi. Ovo govorimo ovdje onako uskraćeno, jel, kako su jedni drugima odgovarali na njihove argumente. E, <clears throat> a onda ovdje postavlja sad onda ovaj, ovo pitanje ovdje što je došlo u, hadisu što je došla da je poslanik sallallahu alejhi da je istinski e, da je fizički jeo hranu i da je bio da je bio napajan onda se, znači, kao što smo rekli, znači on ne bi bio onaj koji je, koji je ovaj, koji je uzasobno postio, e, što znači da, da u stvari njegov, e, ono, znači odgovore na to što je on to radio, zato što je imao druge vrste, druge vrste žitka, u užitka, pa nije imao potrebe za, e, za, za e, fizičke potrebe za hranom i za pićem. Pa su u tome razlike od ostalih muslimana, odnos hoće da kaže da je zabrana se odnosi na umet, a da je njegov post u stvari specifičan za njeg. da je visalo bio specifičan za njeg, da nije bio dozvoljen ostalim muslimanima. A, onda ovdje sad možemo ovaj, ići dalje ovdje što se tiče ovog govora koji kažu, ovaj, koji kažu da radimo po hadisu u kojem je došlo, da je poslanik sam se rekao nemojte, znači latu vasilu, nemojte spojeno postiti, pa onaj kod vas hoće da spojeno posti kaže feli vasilu da sehar neka posti do sehura, hadis koji, koji bilježi Buharija u svome se i spomenuli smo onaj e, rivajati koji spominju trojica ashaba ovdje Abdullah Besam naginje, naginje, e, naginje stavu naginje stavu da je ovo e, najispravniji stav, ovo što je došlo u tekstu hadisa, znači jer to kaže tekst hadisa. Znači da nije dozvoljen e, spojeni post osim do sehura, kaže je to je poslanik sada da izlazi rješenje i da je to najispravnije i najbolje i da je to najpreći da se držimo ono kako je pojasnio on u tekstu hadisa. Ako već neko hoće da spojeno posti, da je najdalje što može da posti spojen post, a to je da se hura. E, naravno, ovdje govorimo o postu kojim, e, kojim osoba naravno hoće da se približava Allahu Đelešanuhu, e, i ovaj, na ovaj post visal, znači on, on se ne misli samo na, na dobrovoljni post, nego se misli i na, na fars post jer preneseno, vi znate, ovaj, e, vjerojatno ste čuli, da je preneseno od skupine ashaba, da su, ne skupine ashaba, da je od Zubeira, pardon, preneseno da je postio mnogo dana zasopni post. U jednom je preneseno da je postio sedam dana, znači od četvrtka do četvrtka, u drugom rivajetu došlo da je postio 15 dana, u jednom e, i drugom, jedno i drugo je preneseno, znači, e, i u vredosini predajima, znači, i, e, za sedam dana i za 15 dana, da bi prepostio Ramazan sa dva iftara. Sad, znači, se preposti čitav Ramazan sa dva iftara, naravno uz sehur, to je jedna, a drugo ovo, a, da prepostio Ramazan sa četiri iftara ako postio sedam, ovaj, ako postio sedam dana. Ako kaže neko to je nemoguće, kako to bez što je vjerodostojan hadis, e, nauka to dokazuje da je to, ovaj, da je to laž, da je to nemoguće, kako je moguće, na koji način je to moguće objasniti? Kako bi, kako bi odgovor? Da je to od kerameta njegovi. Znači, postoji nešto što zove keramet. Ako je moguće da keramet bude i da, da se donese hrana, odnosno voće ljetno u pol zime, Znači, e, a to je potvrđeno u šerijskim tekstovima i drugi keramete koji su poznati kod drugih osoba, zašto nije moguće da se neki keramet drugim od, e, od e, dobrih ljudi, pobožnih ljudi, velikana ovog umeta, da im se desi određeni keramet u nečemu. Kad kažem keramet, to je jedna naravna stvar koja Allah šanu daje nekim određenim ljudima kao vid podrške i pomoći njemu u određenim situacijama. Obično keramet ljudi ne traži. Kerame se ne traži, neko kaže, pa čekaj, da vidio sam ja keram, karamđija, da ja probam da ispitam, jesam ja mogu li ja ovo, mogu li ja, ono. znači kerame se ne traži, znači, talaš da dadni nekom, dadni neku, znači da, dadni neku nenaravnu stvar koja je fizički neobjašnjiva, znači naučno, koja narušava standardne zakone života. To je keramet. Kad dođe nešto iznad toga i desi se, to se zove keramet. Keramet je potvrđen širijskim tekstovima. Ovaj, eh, i od prije islama, prije muslimana i kad sa dolaskom islama i islam je to potvrdio da se to dešava, a kerame kada znamo da je to keramet, a kada, kada je šeitanski posao, znači može se dešavati od strani šeitana, keramet je onda kada osoba praktikuje veru, vjeruje na istikametuje i desi se na narodna stvar, tada je keramet. Ako osoba radi harame, velike grijehe, ne praktikuje vjeru i desi se nešto naravno, to je šta? To onda nije keramet, nego šta? Šejtanet. Znači, to je od šeitana došlo. Znači, džini ga, šeitani ga pomažu, daju mu, pomažu u tobe da bi bio vid iskušenja drugim ljudima. A to se često dešava, da određeni ljudi koji pozivaju na dalalet imaju neke nadnaravne stvari i sa tim nadnaravnim stvarima ubijedi drugi ljudi da on stvari ispravno, da on redu, da on, da on ok, znači da on, da ima nešto, Allah vam dao, dao mu pomoć, dao mu meleka, dao mu nešto, dao mu neki nur, dao mu ovo i to se dešava, ide i ono što on radi od harama, potvrda njegove nadnaravne stvari, a stvari Allah da neko iskušenje, a to je zbog našeg džehla, ne znamo da je tu stvari, Allah da omogući da svojim kaderom da, da džini šeite njemu pomognu, da se to desi, fizički mi vidimo da je to tako, a bude iskušenje slabim ljudima, slabim u smislu znanja i imana, da povjeruju u to da to slijedi. A to u stvari bude, jel, da bude osoba od e, šeitan, od miljenika šeitana, a ne ali Rahman, od miljenika e, milostivog, e, kojima dolazi kerameti. Dobro, uglavnom ovaj hadis, znači ovaj hadis je dokaz onih učenjaka koji zabranjuju visal, zabranjuju e, spojeni post. E, sa njim također dokazuje druga skupina, sa ovim istim hadisom dokazuje druga skupina koji dokazuju da je dozvoljeno posjeti visal onima koji su u mogućnost, koji ima fizičku mogućnost, ali bolje da ostave tu vrstu posta. E, također ovaj hadis ukazuje na, na milost Eh, zakonodavca Allaha subhanahu eh, prema svome umetu da u stvari ne traži od umeta ono u čemu je teškoća njima eh, predstavlja teškoću za njihovu za njihovo i dušu i njihovo tijelo nego su propisi, propisi ispušteni za ono na čemu je većina ljudi, da odgovara ljudskoj prirodi. S ovim hadisom također učenjaci da dokazuju zabranu guluva fidin, zabranu pretjerivanja u vjeri. Svaki vid pretjerivanja. E, pretjerivanja i opterećavanja šarijskih propisima i pretjerivanja u ostavljanju šarijskih propisa. Jedno i drugo je pretjerivanje. E, u šerijetu je došlo pojašnjeno, a to ukazuju drugi šerijski argumenti, a i ovo je jedan dokaza da, da, da e, propisi vjere da odgovaraju ljudskoj prirodi, da osoba ima dio koji ima dio svoga života koji treba da posvjeti Allahu Želšanu, ima Allahu njegov gospodar pravo kod njega, njegovo tijelo ima pravo kod njega, od rane i pića, spavanja i ostalog, odmora. E, također njegova porodca ima pravo kod njega, znači e, njegova porodca, njegova, njegova supruga, njegova djeca i njegova rodbina imaju pravo na njega, njegova zajednica ima pravo na njega. Za sve njih on treba imati vremena i prostora da im zadovolji i to je ta neka ravnoteža islam, sa kojom islam došao. E, pretjerivanje jednoj i drugoj krajnosti e, nije osnova nije osnova. Znači, e, ako bi se osoba dala prednost i lovoj non jedno od tog troga, a ne izađe iz, ne izađe iz granica šerijata, znači to se vraća na njeg lično. To se vraća na njeg lično, a ne na, a ne na, ovaj, na, na šerijat, na vjeru. E, Skupna činjaka dokazi s ovim hadisom da je e, spojeni post, da je on od hasa i sa nebisan, odnosno da je to specifični stvari koje važi samo za vjerovisnika sallallahu alaihi sallam e, za koje niko drugi nije u stanju da uradi, jer ovo što on radio vraća se znači to da je bio ranjen i napajan duševnim, duševnim nekim E, stvarima vezano, kad se vraćaju na znanje i na, na odnos sa Allahom kontakt sa Allahom razumijevanjem, poimanjem šerijata, šerijskih propisa i tako dalje, e, da je s te strane bio, za, e, znači, nadopunjen, da nije imao potrebe za hranom, za hranom i za piće. A na tom mjestu nije niko drugi mimo njega. E, onda ovdje ovaj hadis također, znači, e, spomenuli smo to razilaženje kočenjaka, znači, da li se odnosi, da se misli na fizičku hranu i piše da se misli na duhovno, duhovno hranjenje i napajanje, o tome smo spomenuli, govorili smo to već nekoliko puta. E, <clears throat> dobro, onda hadis također govori o tome da je zalazak sunca da je zalaze sunce vrijeme kad se treba iftariti i da se to, da se e, iftar dešava sa e, bukvalnim fizičkim e, konzumiranjem hrane, a ne nastupanjem vremena. Znači, da neko kaže, evo nastupilo je vrijeme, ja sam se iftario nego mora bukvalno pojesti i popiti da bi se iftario. A onda, se, onda nas to vraća i na onome meselu razilaženje kod učenjaka, da li osoba koja zanijeti da prekrši post, da li je time prekinula post, i pokvarila svoj post ili je uslov da bi, da bi preklan post mora nešto bukvalno da pojedi ili popije ili da učini intimnost znači da bi pokvarila svoj post, ono što kvari, što poznat kvari post. Da li nije kvari post ili ne kvari post? Pomjena nije ta, da li kvari post ili ne kvari post, o to smo sve govorili. <clears throat> A onda a, također, e, znači kuranski, a ovaj hadis i ovo, ovo meselo koje govorim, ona dođe, ona je znači izuzetak od onog općeg, općeg e, širijeskog profesora koji se vraća na kuranski ajed. Lekad kane lekum fi rasulahi usvetun hasan. Vi imate u, u Allahovom poslaniku najbolji primjer, u smislu čega da ga slijedimo onom sa čime je došlo u propisom vjeri. Ovo je izuzetak, jer on sam je ukazao na to i upozorio nemojte me slijediti u tome i nemojte raditi tako jer je to specifično za njega.